وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم Na miji mingapi iliyokuwa na nguvu zaidi kuliko mji wako huu uliokutoa. Nao tuliwateketeza na wala hawakuwa wa kuwanusuru. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Je, Mwenye kuwa na bayana kutoka kwa Mola wake mlezi ni kama aliyepambiwa uovu wa vitendo vyake na wakafuata pumbao lao.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 za waumini wanaume na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hakika Mwenyezi Mungu atawatia wenye kuamini na wakatenda mema katika pepo tukufu zenye kupitiwa ndani yake mito na makafiri wanastarehe duniani kidogo na wanakula kama wanavyo wanyama. Wamepigwa na mghafala wala hawajifikirii mwisho wao. Hawana lolao ila matamanio yao na kesho akhera nyumba yao ni motoni. Na wengi katika watu wa miji waliotangulia waliokuwa na nguvu zaidi kushinda watu wa mji wako wa maka ambao watu wake wamekufukuza ewe Muhammadi tuliwaangamiza kwa namna mbalimbali za adhabu na kutokea yote wa kuwanusuru nasi. Je, wanaweza kuwa sawa makundi mawili haya katika malipo? Mwenye kuwa na ujuzi wazi kumjua mumba wake na mlezi wake na yakawa na mti atakuwa sawa na mwenye kuwa na vitendo vyake viovu na viona ni vizuri na akafuata hayo yatendayo na akaeneza pumbao lake na upotovu. Sifa ya pepo walioahidiwa wacha Mungu ni kama hivi: ndani yake imo mito ya maji yasiyochafuka na mito ya maziwa yasiyoharibika utamu wake na mito ya mvinyo yenye ladha kwa wanywao na mito ya asali iliyosafishwa na takataka zote na humo watakuwa na kila namna ya matunda na msamaha mkubwa kutokana na Mola wao mlezi. Je, sifa za pepo ya hawa ni kama sifa za itayokuwa ni malipo ya mwenye kudumu milele motoni? na akanyweshwa maji yaliyotokota kukata matumbo. Aya hii tukufu inataka tuzingatie kuwa maji yaliyovunda, yaliyotuama, yenye kutaghayari ni maji yenye madhara. Na aya hii tukufu imesema haya kabla ya kuvumbuliwa darubini za kutazamia vijidudu, yani microscope, kwa makarne ya miaka. Ndipo ilipojulikana kuwa maji yaliyotuama, yaliyotaghayari yanakuwamo ndani yake mamilioni ya vijidudu vyenye madhara ya kuwasibu watu na wanyama kwa namna mbalimbali ya magonjwa. Na miongoni mwa makafiri kipo kikundi cha watu wanakusikiliza wewe Muhammadi, hawakuamini wewe wala hawanafiiki na maneno yako. Mpaka wakishaondoka kwenye baraza yako, sema kwa kejeli kuambia waliopewa ujuzi. Kasema nini huyu Muhammadi sasa hivi? Watu hao ndio Mwenyezi Mungu amepiga muhuri wa ukafiri juu ya nyoyo zao. Ndiyo wameiacha khairi wakifuata matamanio yao. Na waliongoka wakashika njia ya haki, Mwenyezi Mungu wazinishia uongofu na akawapa kinga chao cha kujikingia na moto. Wanaokanusha hawawaidhiki na hali za waliotangulia. Basi je, wanangojea saa yani kiama iwajie kwa ghafla. Kwa hakika alama zake zimekusha dhihiri na wao hawajazingatia kuwa inakuja basi watakumbuka wapi itapowajia mara moja kwa ghafla basi thibiti juu ya ujuzi ya kwamba hakika hapana kuabudiwa kwa haki la Mwenyezi Mungu tu na muombe maghfira Mwenyezi Mungu kwa dhambi yako na madhambi ya waumini wanaume na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu anajua kila lenu la kupita na la kukaa